อัดธรรมะสวัสดียังเย็นตัั้งใจวนส大家晚上好เบื่อฟังกันหรือยังเบื่อฟังกันเบื่อฟัง เบื่อฟังอาตมาพูดหรือยังอ大家样房听我开示了吗？听我讲完了吗？样房了没有？ ทุกทุกท่านนั่นแหละมี不是听我说的话不是听和尚我说的话听的是大家自己身心的话เดี๋ยวบางทีคนนี้พูดเราชอบคนนี้พูดเราไม่ชอบแบบนี้ไม่ไม่ค่อยถูกนะอม这个不是这个人说的，我就哎我喜欢；那个人说的，我不喜欢。啊。 แต่ถ้าผู้ที่มีสติความรู้สึกชอบ เราก็รู้แค่ว่าชอบความรู้สึกไม่ชอบ เราก็แค่รู้ว่าไม่ชอบ เราไม่ไปปรุงแต่งอะไรมากมายต่อ这个听了以后，喜欢也知道，不喜欢也知道。有觉性的话，他就只是知道，他不会再去分析、养养育下去。 อันนี้เรียกว่าเป็นการฟังธรรมหรือว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองเนาะ这个就是在真听真正的听法，或者说是哎在自己身心上面升起的法，也可以说看到自己身心上面的法。ก็ผู้พูดก็เป็นเพียงแค่เหมือนคนนำทางนะไปเฉยๆอ่า 开示讲法的人，他只是一个引路人而已。มีหลวงพ่อรูปหนึ่งนะ ชื่อหลวงพ่อเกษมนะตอนนี้ท่านท่านเสียชีวิตแล้วแหละนะ有一位诶老法师龙波，他叫诶格什，他已经往生了。เกษมเกษม就是那么回事。嗯，他已经不在了，他。 จบละมีอยู่วันหนึ่งนะมีคนมาฟังธรรมนะพอท่านจะเทศนะท่านเทศไม่เหมือนทุกครั้ง ไม่เหมือนทุกคนนะอืม有一天呢哎有人来听话他就开始他开始他讲的话跟其他的老师所讲的话不同的方式讲法ท่านเทศไงท่านบอกกอเอ้ยกอไก่กอไข่ในเล้า ขอปวดของเราขอควายเข้านารู้จักไหมท่องท่องท่องตัวพยัญชนะของไทยนะ ไปเรื่อยๆนะถ้าเจนเนี่ยทำมังไทยเจนนาจะกอกวัขอไข่ใช่ไหมก็เอ่ยกอไก่ขอไข่ในเรากอไก่ขอไข่ในเรา ก็พูดให อแต่ในลัวไม่ใช่ก็ เอาแบบภาษาจีนก็ได้ภาษาจีนอะไรจีอะไรนะช่没有，它也它是它是字母嘛，叫高盖口嘛，就是在自己来捞在嘛自己身上面。ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคำท่องเหมือนคำท่องเหมือนอะไรนะภาษาจีนนะอ๋อ就是念书在念书。我此歌佛歌的拼音啊一样。 อาปวดเลยอาปวดเลยอาปวดคือเออปวด拼音啊哦阿表拼音字母表เรีอนมันกอ拼音字母表อาออเออละอาออเอออาออเออปอพอมาพอเออนอ่นแอละคือท่านก็ท่องไปนะคนฟังก็งง ท่านคล้ายๆมาเทศอะไรนะ 就这样在念他那个拼音的字母，然后呢，在听法的人都听得就是傻傻的，不知道怎么回事了。พอท่องเสร็จนะท่านก็จบเอวังก็มีด้วยประการในชนีแล้วท่านเรียกว่าท่านจะสอลาท่านสอนอะไร他他教导什么สอนอะไร知不知道他教导แล้วตอนนี้เราเป็นยังไง ตอนนี้เราเป็นไงไงตอนนี้ตอนนี้เราเป็นไงา我们现在怎么样我们现在的心状况心系是怎么样的心系บางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมก็มันเกิดใจแปลแปเกิดแปลกใจแปลกใจ เกิดแปลกใจใช่ไหมเกิดความสงสัยใช่ไหม นี่ยถ้าเรากลับมาเห็นใจของเรา เออกำลังแปลกใจกำลังสงสัยที่เห็นธรรมะในตัวเองนะ แต่ถ้าไปมัวแต่คิดสงสัยว่าหลวงพ่อท่านทำไมเทศแบบนี้พูดแบบนี้นะวนอยู่ในความคิดถ้า如果我们升起了好奇的心呢，我们现在看到自己升起好奇心，那如果我们再去诶打妄想，哎，这个诶龙婆他教导什么，他教什么呢哎，这个就是哎。 没看到，我们要看到自己内心里面所起的念嗯，那么这个这个就是看到自己身心的法，ใช่ไหมเหมือนพระพุทธเจ้าชูดอกบัวขึ้นพระสงฆ์ทั้งหลายส่วนใหญ่งงพระเจ้าชูอะไร就像那个佛陀一样的拿的那个诶刮起来的时候，所有的 所有的那个大比丘们都，哎，就是都，哎，不知道佛陀在教些什么一样同样的道理，想想，这个佛陀是什么教些什么？啊，嗯，阿弥陀佛，引开给阿弥陀佛，嗯，如见给阿弥陀叫，嗯，大家是他就知道了佛陀，哎，他见他就看到了看到了，哎，佛陀所说的话。嗯，没没也来呢。嗯。 เห็นก็สักแต่ว่าเห็นใช่ไหม没有什么只是看到了只是看到看到也是也不是我看到ไม่ปรุงแต่งอะไรต่อจบ没有没有再演绎下去看到只是看到没有再演绎了หรือบางคนอาจจะปรุงแต่งสงสัยแต่ถ้าเรากลับมาเห็นความสงสัยอ้าวมันก็จบนะ或者有些人他有怀疑 啊，有怀疑，有诶，有在想，诶什么？想出，诶就是在打妄想，延续下去，没关系，看到了，我们又回来了。但他头脑在想、，想、疑、，想找答案，呢，它没结是吗？就代替了，就变成面无表情、，木然。 <laughs> 那如果我们呢，我们去起了怀疑之后，又要去找答案的呢，那么就，找答案嘛。 ถ้าเราหมดแต่คิดหาคำตอบเนี่ยเราก็จะหน้านิ้วคิ้วขมวดถ้า如果我们呢，就要是诶怀疑，我们去找在思维里面去想，哎，找找问这个哎是什么答案的话，找这个答案的话，那么我们的脸呢就眉毛都会皱成一团了。เคยไหมเวลาเราเห็นคนทำอะไร แล้วเราก็สงสัยเขาลืมดูตัวเราเอง 啊，有没有鸡蛋瓜？有时候碰到一些人他在做些，我们就怀疑，哎，他在做些什么？我们这个时候我们是皱着眉头的。ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้นะจะ就会在说，哎，他为什么要这么做呢？他为什么要这样说呢？嗯，สิ่งสำคัญคือเรากลับมาดูความรู้สึกนะกลับมาดูอารมณ์ของตัวเองนะอ่า最重要的是我们要回来 哎，看自己内在的心系，哎，回来看到自己，回到觉知上面来。อันนี้แหละนะเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า เราเจอกับอารมณ์จริงๆนะที่เกิดขึ้นนะ这个就是真正在用功来看自己内在的心系，这就是在真正在用功。เนี่ยมันการปฏิบัติธรรมจริงๆคือมันจะรวมลงมาที่การเห็นจิตเห็นใจนะ ที่มันแสดงอาการต่างๆ真正的用真正用功真正修行的人他就是来看到自己内心里面所起的种种的情情绪而已ใช่เพราะกิเลสเนี่ยกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราเนาะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจ因为这个烦恼习气呢，不是在生发，不是来自于我们的身体，而是在心里面发生的。 从心里的心上面升起来的ใช่ไหมความโกรธความโลภความหลงเนี่ย มันเกิดขึ้นที่ใจ ใจ มีความโลภความโกรธความหลง มันค่อยมาสั่งกายสั่งวาจาให้คิดให้พูดให้ทำอย่างที่มันคิด这个贪贪心啊、嗔恨心啊、愚痴啊、迷啊，是来自于心，来自于心，因为心没有了觉性，然后迷了贪嗔贪婪，然后他才哎这个 哎，这时所以我们的身去造作，所以才有了造作的身口意之业三业。นั้นเราทำความรู้ึตัวเนี่ยก็ดีแล้วนะแต่ถ้ามันรู้สึกตัวอย่างเดียวไม่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะอ่า这样呢我们来哎这个培养这个觉知这个觉性呢如果我们呢 我们的心里面只我们只有知道的话，只知道生的话，没有看到我们的心所起的念的话，那么我们的诶注意点，的小心一点。啊，บางทีมันสงบมากเกินไปหรือมันรู้แต่กายมากเกินไปมันก็เลยไม่เห็นจิตเห็นใจมันก็มันจะไม่ค่อยมันจะไม่เกิดปัญญาอ่า有时候呢，我们知道身体过多了，然后呢，就是 太专注于身体了，然后这个定力呢，它就会比较多偏多了，所以定力偏多呢，就没办法，智慧没办法升起来，就没办法看到我们内在里面的种种情绪。嗯，เราควรจะทำให้มันผ่อนคลายขึ้นหรือว่าทำให้มันเร็วๆขึ้นมันจะได้คล้ายๆมันออกจากสภาวะตรงนั้นบ้าง啊，我们的稍微放松一点把身心打开然后呢才能 在我们的看到我们的心境。ไม่ต้องแบบตั้งใจรู้มากนะให้แบบรู้เบาๆ รู้เล่นๆนะรู้สบายๆนะ你自然放松的、轻松的去去觉知，不要过于不要过于专注。อ่าพอมันรู้เล่นๆ รู้สบายๆตอนเนี้ยความคิดอะไรต่างๆ มันก็จะพูดขึ้นมาให้เราเห็น我们放松的是自然的知道那个妄念它就 会生出来，会升起来，我们就能够看到它。啊，เราก็จะเห็นนะเห็นสิ่งที่มันมันเก็บไว้อยู่ภายในนะ我们就可以看到我们那个内在里面一直隐藏的它隐藏的东西，它会浮现出来给我们看。บางทีปฏิบัติธรรมนะ มันจะรู้สึกทำไมเห็น เห็นไอความไม่ดีนะ ในตัวเองเยอะ 啊，我们用功修行用功以后呢，我们就可以看到内在里面自己自己呢不善的一面，会看会很多的浮现出来给我们看，就是很多恶面。บางทีก็เห็นเดี๋ยวก็ไม่พอใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดอีกละวันวันหนึ่งอีกไม่พอใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดหลายครั้งเหลือเกินอ่า有时候呢，我们一天呢就可以看到，哎，我们的心呢，它不满意，然后里面呢烦躁不安有。 几次的变化，就是一天有好几次这样。หรือเราตักอาหารเราเห็นไหม เห็นความอยากเห็นทุเรียนเกิดความอยากขึ้นเห็นอาหารในนี้น่าอร่อยเกิดความอยากขึ้น啊，当我们去打饭的时候，我们有没有注意到，有没有看到，我们看到好吃的东西，我们内心里面所起的欲望、食欲、想吃；我们看到榴莲，我们内心里面所起的贪念，有没有看到？ ความอยากจะเกิดขึ้นบ่อยนะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้แต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นความอยากทำทันที แต่พอมีสติเอ้ยใจมันอยากก่อนนะมาถึงทำนะ过去呢，我们都虽然一直在修，可是从来就没有看到内心里面的贪恋。哎，当这个觉性升起来以后呢，有了觉性，哎，一点点，我们都可以看到它。呃，ถ้าเราลองเก็บอารมณ์นะมันจะเห็นอีกสองตัวที่ชัด เห็นแปลก่อนนะ那如果我们直意直意的话，那么我们都可以看到很清楚有两样。เก็บอารมณ์นะบางทีจะเห็นอารมณ์อยากจะไปฟังคนอื่นก็พูด我们直意的时候，我们就可以看到我们自己的心很想去听别人说话。บางทีก็อยากจะไปพูดกับคนอื่น或者我们的心，他就想很想去跟别人聊天。 แต่ที่จริงบางคนนะใช่ไหมบางทีเออมีคนมาถามธรรมะนะบางทีเราก็หูผึ่งอยากจะมาฟังกับเขาด้วย有时候呢，哎，有人来问来问问题来问法呢，那我们的心也很想来一起听。ใช่ไหมบางคนก็เดินมาฟังด้วย是不是这样？我们有些人会过来一起听。ความอยากรู้อ่า มาฟังหรือว่ามาฟังเพราะอะไร哎，我们的心想要知道，想要来听，为什么要来听？มีบางคนนั้นักไปสอนที่กรุงเทพเขาก็พูดนะมีคนมาถามธรรมะนะเขาก็นั่งปฏิบัติใกล้ๆบอกปฏิบัติไม่รู้เรื่องเลย มาขอฟังด้วยดีกว่า在到曼谷地在在禅修的时候，有人来问法，就有人就坐到边 就静静这边来一就是一边在那里做手部动作，做做呢不知道在做些什么，哎，过来听，过来一起听。嗯，ใจมันอยากฟังมากกว่ารู้สึกตัว因为想听比这个觉知还要就是那种力量还要大。การฟังธรรมะนะมันก็ดีนะแต่แต่บางทีนะถ้าบางทีเราไม่ได้สงสัยอะไรก็ ก็ไม่ต้องฟังมาก ก็เน้นความรู้สึกตัวของเราไปเลยนะ听法是一件非常好的事情，但是有时候呢，我们没有什么问题，没有什么疑问的话，哎，去觉知，去去培养觉知性、训练觉性，好过来听，不需要听的太多。าแต่ถ้าเราปฏิบัติถ้ามันสงสัยอ่าไม่แน่ใจในสิ่งที่เราทำเออแบบเนี้ย เออมาถามเลยมาถามเลย那如果我们在修行的诶修行路上有什么疑问的话，诶有怀疑的话，什么不明白的话，这样来我们就得来问。啊，แบบนี้คือการกลับมาเห็นนะเห็นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ผิดนะ แต่ถ้าเราไม่เห็น เราจะหลงตามมันนะอ่า情绪升起来呢，它没有错， 但是如果我们没有觉性的话，我们就会迷跟他在一起。ปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นนะแต่เราไม่เล่นตามมันอ่าเราให้这个哎嗔恨心啊，这个贪啊，这个痴啊、迷啊，让它升起，然后我们只是知道它，而不去随它而去，不随它而去。ใหม่ๆบางทีบางคนจะรู้สึกไม่ชอบนะ ไม่ชอบที่เห็นด้านไม่ดีที่มันเกิดขึ้นนะในใจนะ刚刚开始有刚开始用功修行的时候，就是诶刚刚来用功的新学阳，刚开始的时候，可能看到这些诶情绪出来以后，可能会不喜欢。嗯，เพราะเราเห็นผิดว่ามันว่าความคิดหรืออารมณ์นั้นมันเป็นเราก็เลยรู้สึกไม่ไม่ชอบนะ因为我们认为这个在想的是我。 แต่ถ้าเราดูดีๆนะ มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะ พอเราเห็นปุ๊บนะ มันก็ดับปั๊บของมันเองนะา那如果我们有决心的话，去观看到它的话，你就会看到它是自然生，然后它就灭掉了。กแค่ความไม่พอใจ มันเกิดขึ้นแสดงให้เห็น พอเห็นปุ๊บมันก็ดับไป就像这个不满意 哎的情绪升起来的时候，它只是出现来给我们看而已，出现来给我们显示而已，然后它就灭掉了。พอความอยากเกิดขึ้นอ่ะก็เห็นความอยากดูสิความอยากจะเป็นแบบไหนแต่สักพักมันก็ดับไป当这个欲望升起的时候，我们好好看一下欲望是什么，哎，它一会它就灭掉了。เนี่ยแล้วต่อไปมันจะสนุก สนุกในการเห็นความคิดสนุกในการเห็นอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ接下来呢，你就会感觉到，哎，很有趣，就会哎去看到自己身心里面哎所发生的一切，感觉感看得非常的有趣，自己内心里面所出现的种种境界。เนี่ยพอเราดูดูจิตใจบ่อยๆนะมันอย่างที่บอกว่ามันก็จะเห็นน่ะไตรักเนี่ยที่มันแสดงให้เห็นเ 啊，如果我们常常看到我们的心境的话，你就会可以看到，哎，无常，无常法。啊，哎，ตัวนี้แหละนะมันจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้น这个呢，这里呢，它就可以让我们哎，这个智慧升起，在智慧呢，就从这里升起。嗯，เพราะว่าเราเห็นแล้วเราไม่เข้าไปเป็นกับมันเลย因为我们看到，然后不去成为它。 อันนี้แหละคือคือเส้นทางที่เราปฏิบัติเนาะนะ这个就是我们修诶一条修行诶修行的光明的大道。แต่ถ้าจะสรุปอ่ามันต้องเริ่มต้นในการนะมีสติก่อนเนาะ那我这个从刚刚开始呢，这个从觉性来培养觉性做起。ต้องสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นนะกับกายกับใจก่อนน 我们的从这个生和心来训练这个觉知，来培养这个觉性。จะด้วยรูปแบบไหนก็ก็ถูกหมดนะถ้ามันรู้สึกตัวนะใช้ได้หมดเลยนะ无论你修什么方法都好，只要你有觉性，哪一个方法都是对的，都是正确的。ถ้าแบบหลวงพ่อเทียนก็อาศัยความเคลื่อนไหวนะความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเหตุความสึกตัว เป็นผล ถ้า修龙波天的这个洞中禅就是以这个洞为主，那么结果呢就是就是觉性，觉性就是结果，以这个洞为觉知，觉知就是因，觉性就是果。หรือบางคนดูลมหายใจนะ ลมหายใจก็เป็นเหตุ ความรู้สึกตัวจากการรู้ลมหายใจก็คือผล或者有些人他修观呼吸 ง呼吸是因，他有觉性的，就是有觉性的去知道呼吸，这个就是果。หรือบางคนดูจิตนะเห็นจิตที่มันเคลื่อนนะเคลื่อนไปเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนก็เกิดความรู้สึกตัว จิตที่เคลื่อนก็เป็นเหตุความรู้สึกตัวก็คือผล或者有些人观心的，看到心离身体，这个就是因。那么 哎，有觉性的去知道它、看到它，这个就是果。ใช่ไหมดังนั้นกรรมฐานรูปแบบใดก็แล้วแต่มันคือเหตุนะผลก็คือความรู้สึกตัวความมีสตินะ你要修哪一个方法哪一个法门都好那都是因然后它的果就是觉性แต่ถ้าสรุปอีกแบบหนึ่งนะความมีสติความรู้สึกตัวก็เป็นเหตุผล เมื่อมันมีความรู้สึกตัวหรือมีสติ ผลก็คือไม่ทุกข์那么还有一样就是在修行的路上呢，就是只有觉知，也有觉性，这个就是因。那么它的果就是没有苦苦苦了了，苦灭了。哎，สมมติถ้าผูกกันสามอย่างนะ ความสึกตัวอยู่ตรงกลางนะมันเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลนำไปสู่ความไม่ทุกข์ได้อ่า 嗯，小孙子举那个例子说，觉性在增加，一个是因，一个是果，这三个呢，他就能够来到了超越了，走向涅槃的路，就是苦没了啊，带着我们，到了苦没有苦，有了觉性，有了觉性，他就能够。 解性อใช่ไหมดังนั้นที่จริงสามตัวเป็นพี่น้องกันนะ เคลื่อนไหวนะ เคลื่อนไหวทางกายก็ดี เคลื่อนไหวทางใจก็ดีเนาะเพื่อให้เกิดสตินะเมื่อเกิดสติแล้ว มันก็เลยเกิดความไม่ทุกข์其实三个都是在一体的。比如说我们的身体，我们动啊，动了以后呢，我们的觉性 有了觉性以后呢，苦就灭了，苦就没了。所以有了觉知，有了觉性，苦就灭了。อันนี้มาคิดเองนะเข้าใจเองนะไม่รู้ถูกหรือผิดไปพิจารณาเองนะ这是我和圣我自己体会到的，我们大家要都是对我们自己要去经验以后才知道它是正确还是错的。ก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านมาจากที่ไหนก็อาศัยสังเกตดู จากการปฏิบัตินะ因为没有不是从书本上面看来的而是自己经验的ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะไปลองทำดู所以大家不要去大家不要不要相信要自己去做การเคลื่อนไหวของกายของใจ จะส่งผลไปสู่ความไม่ทุกข์ได้จริงหรือเปล่านะ这个我们的身体我们的身体动然后我们觉知然后它是否有了诶然后 我们的生动，然后再培养我们的觉知觉性，然后它是否哎没有苦了是否苦灭了，我们要自己去经验，自己去体会才知道是否是真的。嗯，ในนมันเอาทีละขณะทีละขณะอ่าก็เพียงพอแล้วจะไปคิดว่าแบบเมื่อไรเราจะถึงนิพพานเมื่อไรเราจะเป็นพระอรหันต์เอานิพพานที่ปัจจุบันก็คือความไม่ทุกข์ในปัจจุบันนะ我们 一诶，我们一次一次的知道，在当下一次一次的知道，不要在妄想里面去想，哎，我什么时候才能到阿罗汉？我什么时候才能到来到普灭？你只要在当下一次一次的知道，就普就灭了就好了，无需去想那么多。嗯，是吗？坤伟不，没吐吧？嗯，等我们我们一动，一有了觉知，哎，普就灭了。对，我们都咪同价。 คือต้องมีสติต้องรู้สึกตัวนะอ่า但是呢都有觉性有觉性有觉知有觉性才能够做到ถ้าเราเคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวมันก็เคลื่อนไหวฟรีๆนะถ้า如果我们哎生动然后不知道的话没有觉知没有觉性的话那就是哎这什么就是เคลื่อนไหวฟรีๆ哎ฟรีๆ就是傻傻的吧 ฟรีๆก็คือเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่า因为你你我们在动嘛，然后你没有不知道也没有，因为你不知道就没有觉性了，没有觉知就没觉性了吧，所以呢就是什么都不知道了，就是白做。คือใจเราเคลื่อนไปนะถ้าเราไม่รู้สึกตัว มันก็ใจมันก็เคลื่อนฟรีๆไม่ได้ประโยชน์อะไร那如果我们的心动了， 心动了，你的心去攀阳去了啊，你的身体往外送了啊，那么这个时候你是不知道自己的心往外走了嘛，那么也是没有任何的结果。แต่ถ้าใจมันเคลื่อนแล้วเรารู้เนี่ยกลับเป็นดีนะแทนที่มันจะเป็นเคลื่อนไปแล้วก็หลงนะแต่พอเคลื่อนแล้วใจเรารู้ตัวมีสติอ้าวก็กลายเป็นเราเข้าใจตัวเองก็กลายเป็นไม่ทุกข์แต่แล้วนะ 那如果我们的心动了，去攀缘了，我们看到他，然后回来了啊，哎，这个我们呢，我们这个时候是有觉性的，那么这个时候我们是没有苦的。那如果我们身往外送去攀缘后，我们不知道的话，那么我们是心就是迷了。阿难尊，我们维萨呢，gotta 勉强维持，创造呢，那。 如果心有觉性的话，他就会很精进的在努力，在信仰觉性，在培养觉性。แล้วก็ตอนที่จิตมันไหวก็ไม่ไม่มองเป็นเรื่องเสียหายไม่มองเป็นเรื่องอไม่ดีแต่กลับเป็นเรื่องดีทำให้เราได้มีสติถ้า如果我们的心有什么波动的话，或者有烦恼、烦躁的话，他不会感觉到它是不好的，哎，他会他会很快的回来，他不会去在乎这些东西。 นาะเอาฝากไว้ให้เราไปลองทำดูนะไม่ใช่ไยายามคิดเข้าใจลองทำดูมันเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่า我们要哎，我们要来尝试来做一下，不要在思维里面精进，在思维里面想，是要精进去去做去实践。啊，感发光感。谢谢你